ikaze mwese muri ko murakurikira ibiganiro vya radio isanganiro tubaha nikaze mu makuru yo kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 2021 myandagaro umyaka wa 2021 duhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira hadutse umuriro mu ibohero rikuru rya gitega mu gatondo ko kuri wa gatandatu murabyumva muri ano makuru ishyirahamwe burarudi rihingura ibinyobwa ngo ritegerezwa gutorera umuti ibibazo rifise kugira rishobore kubandanya rikora bivugwa n'umushikiranganji wa mbere yarengiyo mu bunyoni abanyagihugu baba hafi y'ikigwati cy'amahoro cy'igihanga muri mu ntara ya Bubanza cya Kirimpunzi bafise ubwoba bwo kwandurikiza cha COVID-19 kubera izo mpunzi izitari nke muri zo ziza ziwugwaye aya n'ayandi ni mukanya kanya mu buhinga bw'ibyuma hari Erika Dogo kuri micro ni jewe Arthur Kavabushi murahawe ikaze kandi sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ano makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano ibohero rikuru rya gitega ryatewe n'umucanwa kuva nk'isaha zibiri z'agatondo ko kuri uyu wa gatandatu inzu zibiri z'abanyororo zikaba arizo zahiye gose n'ibizirimwo nk'amamatera amasakoshi n'ibindi bikoresho by'abanyororo nk'uko bivugwa na bamwe mu bapolisi bariko barazimya uwo mucanwa ariko nta munyororo yahasize ubuzima canke yakomerekeye imvozi uwo mucanwa ikaba ari umuyaga nkuba ibyo bita kurusirikwi mu rurimi rw'ifaransa nk'uko abo bazimya babandanya babivuga ikamyo izimya imicanwa y'igipolisi gitega n'ingozi zikaba zahafashije mu kuzimya n'iya jiva ibujumbura ikaba yahavuye ishika ibyo nonekaye ntibiramenyekana bikaza kumenyekana hanyuma abasirikare n'abapolisi bakaba ari benshi bacungereye hirya no hino iryo bohero risanzwe rifungiwemo abagirizwa gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 inkuru dukesha mugenzi wacu Gerard Nibigira ijisho rya radio isanganiro kumugwa mukuru wa politike tukibandanya nano makuru mu gisata cy'ubutunzi ishyirahamwe Brarudi risanzwe rihingura ibinyobwa ngo ritegerezwa gutorera inyinshi ibibazo rifise kugira rishobore kubandanya rikora neza umushikiranganje wa mbere arengiyombe bunyoni mu kiganiro n'amesha makuru cyo kuri uyu wa kane avuga ko iryo shyirahamwe ryo kwiyungunganya ryo kwiyungunganya kugira rishobore no kuronka amafaranga y'agaciro zimwe mu ngorane zimwe mu ngorane rivuga ko rifise tumukurikire ibihanze igihugu bihanga n'ibiri mu gihugu e, nimba hariho ibibazo by'ibikoresho hari ibibazo by'amadevize hari ibibazo bica nk'ibiriya ibyo nabo nyine ntibashobora kujya ku ruhande kuko nimba hari ibibazo by'uko harabatirisha. bakaba bashobora kuja gushora umwavu wa fomi hanze bakaba bajabura ibiharagi mu ijoro hakurya bashobora kuba hariho naboba bajabura n'inzoga ivyo binyobwa vya brarudi n'ibindi ariko eh, nukuri je naragiye kubagendera barambwiye ingorane bari bafise izo twashoboye gutorera umuti eh, rumva icyo ndakivuze kuko aricyo bakunda kwitwaza icyo barakimbariye si ukucyitwaza niko kiri mugana abo barasamaye barasamaye bakibaza ko leta ari ikintu bavomamo gusa nabo batashizemo Alain Guillaume Bunyoni ni umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi tubandaniza no makuru mu gisata c'imibano mu ntara ya Bubanza aho abanyagihugu bo muri iyo ntara cyane cyane abo muri commune Gihanga bafise ubwoba ko ikiza cya COVID-19 kigiye kugwirirana ni mu gihe muri ako karere hari abahungutse bashikira mu kigwati cy'amahoro cyubatswe ku mutumba gihungwe muri komine gihanga batoguma uwo mugera ku bwinshi abarongoye intwaro n'abajejwe amagara y'abantu baremeza ko hari abahungutse batari bake muri ino ndwi hari abahungutse batari bake muri ino batowe covid cumi abo batware bagasaba abanyagihugu begereye icyo kigo kwirinda uruja n'uruza no kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda icyo kiza inkuru ya Space Caritas Kabanyana muradutunga iyo nkuru mu buhinga bw'ibyuma tubwiye ko itarashika ano makuru tuyabandanirize E, mu gisata cy'indero gusaba gusubira ku ishuri cyangwa kurungikwa kurindi rindi shuri bikorwa mu kiringo cyo kuva ku igenekerezo rya cumi kwezi kw'indwi gushyika iryo genekerezo ukwezi k'umunani iyo ni ingingo ya cumi na gatatu iri mu itegeko nshikiranganji ryo mu kwezi kw'indwi uno mwaka igitegwa cy'ikigazi kiza ubwa mbere mu bintu bitunze abanyagihugu bo muri komine ya rumonge ibigega bya komine nabyo bikahabombokera biremezwa na musitanteri w'iyo komine Jeremy Bizimana havuga ko no mu mafaranga binjiza ibice mirongo itanu ku biva mu kigazi musitanteri akanezerezwa n'uko kandi abanyagihugu bo ku mitumba yose bijukira kurima ikigazi abamahinguriro nabo bakongerekana tumukurikire kuri mikoro ya francine ndiho ku abene bo muri komine Rumonge ibice mirongo umunani ku ijana batunzwe n'ikigazi aho rero twebwe ikigazi kiriho muri komine Rumonge tuca tuvuga ati komine Rumonge irabaho cane bivanye n'ikigazi umwimbu uraboneka cane muri komine Rumonge kandi turaharonkera akoyoko ahantu bamenyesha na mbere yuko mu kwezi kw'icumi umwimbu butanguye kuboneka kuko bibigazi kwera kwavyo butangura mu kw'icumi aha rero komine Rumonge tuba tutangura kuronka umwimbu mwinshi natwe igihe komine kice kibomboka kuko iyo abenegihugu bagiye gusoroma ibyo bigazi byabo baca bashora bamaze gushora natwe tuca turihisha itagisi tuca tuharonkera umwimbu mwinshi kuko ku irodipe y'amavuta y'ibiro amajana abiri n'itanu twebwe turihisha ibihumbi bitandatu nta mutumba n'umwe wa komine rumonge nta gacimbiri na kamwe ko muri komine rumonge katariko ico giterwa c'ikigazi hageze mu kw'icumi bose baba bari mwiyimbura y'ibigazi hanyuma bagashora natwe tukaronkera ako kayoyoka novuga yuko nk'ibice mirongo itanu ku ijana by'amarosete y'amafaranga komine yinjiza yava mu kigazi kuko turaronkera amafaranga menshi cyane bivanye ’nicyo kigazi hano cyane babwira yuko dufise n'amayengero menshi ya kijambere basizeho amahinguriro bashinze kubera bahingure ico giterwa c'ikigazi nyene nabo nyene urumva yuko baturiha amahera menshi amayengero aturiha ibihumbi amajana abiri n'itanu amajana atatu n'itanu hari n'abaturiha umuriyoni amajana abiri ayo mahinguriro baje kuyashinga bivanye n'uko icyo giterwa cy'ikigazi kiri ngaha nyine isanganiro ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine ano makuru arabandanya abadandaza n'abaguzi b'imboga n'inyanya ku isoko ya kayanza barashima ko ibyo by'imbugwa bihari ku bwinshi muri muri kino muri rino cy'ubwereranije no mu myaka iheze igihe nk'iki ibyo nabyo ngo bituma igiciro cy'iyo cy'ibyo bidandazwa kigabanuka mu kigo kijeje uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza basigura ko byavuye ahanini kuri wa mugambi wo kwicira ibiti byegereye imyonga ibyatumye amasoko yari yarakamye amazi ba ayagarukana abarimyi bashobora bashobora kurima mu myonga no mu gihe cici Patrick Sengiyumva kubera ibiciro byaragabanutse ubu dusigaye tugura ibeyi iri hasi gusumbya yuko ejo bundi zari zizinze ziri ku bihumbi mirongo ine aca tubona yuko ntabwo hari mu biro bijejwe uburimyi n'ubworozi no gukingira ibidukikije mu ntara Kayanza baremeza ayo makuru atangwa na bamwe mu badandaza ico gitegwa c'imboga muri noci uravye eh, igitegwa c'imboga ziriho kandi ugiye no kuzigurana ko tugereranije n'irindi rima ryo muci zirazimbutse vyahagaze kwihimiriza ry'abakozi batandukanye b'ibiro bijejwe ibidukikije n'ubworozi mu Kayanza zahimirije abarimyi kurima cane igitegwa c'imboga kubera ari ntangere eh, mu mfunguro eh, wa mugambi wa leta gukura ibiti vyose vy'imikaratusi ku metero zitanu ahantu hegereye imyonga hamwe no ku metero mirongo itatu ahantu hegereye amavomo y'amazi byaratumye amazi yiyongera mu masoko atandukanye ibyo nabyo bigaca bifasha abarimyi b'imboga baca baronka eh, aho barimo imboga kandi bakaronka n'amazi mu gihe cici Adelon Niyonsaba umuyobozi w'ivyo biro asaba abanyagihugu bo mu ntara yakanza kwijukira no kugwiza umwimbo ku bindi biterwa bitandukanye birimwa no ku mitumba mukayanza Patrick Nsengimva ku bwa Radio Isanganiro arakoze patrick nsengiyumva mu buhinga bw'ibyuma bambye ko ya nkuru eh, y'imibano yabonetse abanyagihugu bo mu ntara ya bubanza cyane cyane abo muri komine gihanga bafise ubwoba kwikiza ca covid cumi n'icyenda kigiye kugwirirana. ni mu gihe muri ako karere hari abahungutse bashikira mu kigwati cy'amahoro cyubatswe ku mutumba gihungwe muri komine gihanga batogwa uwo mugera ku bwinshi abarongoye intwaro n'abajejwe amagara y'abantu baremeza ko hari abahungutse batari bake muri Nondwi batowe umugera wa covid cumi n'icyenda abo batware bagasaba abanyagihugu begere icyo kigo kwirinda uruja n'uruza no kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda icyo kiza inkuru ya space caritas kabanyana ikiza covid cumi n'icyenda kiramaze iminsi cibonekeza hano mu ntara ya bubanza abanyagihugu bo muri komine gihanga bakamenyesha ko coba kigiye kwiyongera gusumba uko vyahora kubera abahunguka bashikira mu kigo centre de transit iri mu kigwati cy'amahoro muri komene gihanga muri bo ngo harimo abatari bake bashika bagwaye icyo kiza eka no mu bitaro vyitiriwe augustino mweranda vy'igihanga hariho abakozi baho batowe ico kiza nk'uko abanyagihugu babivuga bikanemezwa kandi n'abarongoye ivyo bitaro abarongoye intwaro co kimwe n'abajejwe amagara y'abantu hano mu ntara ya bubanza baremeza ko abatowe iyo ngwara mu banyagihugu bahungutse muri ino ndwi ari benshi ngo bararenga ijana nk'uko abajejwe amagara y'abantu babitumenyesheje bakanasaba abanyagihugu kwirinda uruja n'uruza hafi y’icyo kigo bakanahamagarirwa kandi gukurikiza neza amabwirizwa ajyanye no kwirinda iyo ngwara buramatari w'intara ya bubanza cleophas akibutsa ababijejwe bose gutegekanya neza amazi n'isabune byo gukaraba ahantu hose na cyane cyane mu bibanza bihuriramo abantu benshi nko ku masoko mu masengero ku buzi butandukanye n'ahandi nk'uko biboneka mu matangazo amaze iminsi asohora sipesi karitasi kabanyanibubanza radiyo y'isanganiro Space Caritas Kabanyana turagukengurukiye n'abagendana ubumuga bafise ingeso yo gusegerereza bahamagarirwa kujya mu mashirahamwe ahurikiyemo abagendana ubumuga kugira bashobore gukurikiranwa ako kamo bagategwa n'uburongo yurunani ruhurikiyemo abamashirahamwe y'abagendana ubumuga mu Burundi IPHB mu funyafunyo y'igifaransa aderayidi nyiginaro ngo yugo runani asaba leta ko gushiraho ikigo cyo kwigisha imyuga abagendana ubumuga baba bakuwe mu mabarabara bahagaritswe n'igipolisi tumukurikire Abaturage bagenda barasegereza mu ibara nta mashyirahamwe barimo icyo je basaba ni uko boja mu mashyirahamwe kuko iyo bari mu mashyirahamwe barabigisha umutima k'umuntu naho abagendana ubumuga arafise igihimba gikora kirya gihimba rero agikoresheje umuntu akamwunganira aho adashoboye gushika araheza agatera imbere kandi agatera imbere neza bimuhesha icyubahiro atari ukurinda kuja gusega baca babigisha imyuga kugira ngo bashobore kwiteza imbere bamukuye mu ibarabara badafise aho bamushira kugira ngo abandanye buzima nahone si byiza kugira ngo bihere nabona yuko ubushikiranganje butandukanye boja hamwe bakabakura mu ibarabara bakabigisha imyuga hanyuma nabo bakamenya yuko bategerezwa gukora hajya iyo uriye ibintu wabiriye akuya biraryoshe cyane sico kimwe iyo wagumye uzega ano makuru tuyasozerere mu gisata cy'indero eh, aho gusaba gusubirira ku ishure gusubira ku ishure canke kurungikwa kurindi ishure bikorwa mu kiringo cyo kuwa cyo kuva ku igenekerezo rya 10 mu kwezi kwindwi gushika iryo genekerezo nyene ni kwezi k'umunani iyo ngingo ya cumi 13 iri mu itegeko nshikiranganje ryo mu kwezi kwindwi uno mwaka ivyo bigakunda mu gihe urwego rubijejwe rutanze icegeranyo mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe gusa kuva umunsi kete ryo gusaba ritangiwe ko ibiri muri iryo tegeko tubibaze mugenzi wacu muco turi kumwe ngaha muri sitidiyo muri tegeko nshikiranganji mu ngingo yaryo ya kabiri bimwe mu byo rivuga ko ni umuyobozi w'indero muri komine no mu ntara umuyobozi mukuru jejwe indero hamwe n'umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho z'ubuhinga n'imyuga umwe mu byo jejwe ko aribo bakurikirana ibijyanye n'abanyeshuri bakeneye gusubira mu ishuri bari birukanywe ku mvu z'uko bari batwaye inda bari ku ishuri gusubiza abanyeshuri mu mashuri bari bahungutse bavuye mu gihugu cyo hanze mu ngingo y'umunani ubuyobozi bw'indero mu makomine bafatikanije n'abayobozi b'intara ngo nabo bakurikirana ibijyanye no kwandika mu bigo byo kwigisha ibijyanye n'imyuga no mu bigo by'imyuga ku banyeshuri ku banyeshuri mubwo batatoye ikibazo cya leta mu ngingo ya cumi na gatanu iryo tegeko ryerekana ko indongozi zitandukanye mu gisata cy'indero bategerezwa kuba bamanitse ku mashuri ibisabwa kugira uwayobewe yiyandikishe asubizwe canke ahindurirwe ishure baronkejwe ibyo ngo akabikora kuva uyu umunsi baronkejwe iri tegeko nshikiranganje mu ngingo ya cumi na gatandatu hakavuga ko kuronswa ikibanza ku munyeshuri akwije ibisabwa bikorwa ku buntu ibyo biruko mu gihe hasigaye indwi zitarenga zibiri kugira umwaka w'ishure wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri utangure onera mucyo turagukengurukiye dusozerere ano makuru ku ngingo nkuru nkuru zari ziyagize hadutse umuriro mu ibohero rikuru rya gitega mu gatondo ho kuri uwa gatandatu mwabyumvise muri ano makuru ariko twaba twagomba tubamenyeshe ko tuza kubigaruka ko mu makuru yacu yo ku mugoroba ishyirahamwe burarudi rihingura ibinyobwa ngo ritegerezwa gutora umuti ibibazo rifise kugira rishobore kubandanya rikora bivugwa n'umushyikiranganje wa mbere arengiyome bunyoni mwabyumvise muri ano makuru n'abanyagihugu baba hafi y'ikigwati cy'amahoro gihanga muri bubanza cya kirimpunzi bafise ubwoba bwo kwandura ikiza cya kovide icyenda kubera izo mpunzi izitari nke ziza ziwugwaye aya niyo makuru twabashikirije kuri uno wa gatandatu nkabashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye nkashimira Erika Dogo yamfashije mu buhinga bw'ivyuma kuri micro yari Arthur Kavabushi nkaba ndabifurije kubandanya mugira umunsi w'akaruhuko mwiza